أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله Hawa sowuk biljek. Ýöne näme şi diniň ylmy, şi diniň bize guýan märifaty, diniň guýan nury biziň içimizi gyzdyrýar. Ýani şi zat bilen biz eger gyzyp-da ewe gitsek inşallah hemmämiz agybatda hoşbagt bolarys. Biz ýaratsa-da inşallah Sureýe Lukmanyň aýtjak aýalarymyz ýigrimi bäş, ýigrimi alty we ýigrimi ýedilenji aýatynyň inşallah täfsirini aýdyp berjek. Aýalaryň ödüşi Euzubillahi mineşşeýtanirrajim. Bu aýalyň terjimesi şi, Welein seeltehum, we eger sen sorasaň şolardan, eý Muhammed aleýhissalatu wessalam, eger şo müşriklerden sorasaň sen, Men halakas-semawati wal-arda, şu asmanlary we ýeri kim halk etdi, kim ýaratdy şulary diýip sorasaň, Leýekulunna Allah, olar hökman şony Hudaý ýaratdy diýip aýdarlar. Hiç haýsy muň üstünde şeke düşmäni Hudaý ýaratdy diýip aýdar. Kulilhamdulillah. Sen şo zada Elhamdulillah diýdi aýt. Tamamy öwgüler Hudaý üçin diýdi aýt. Bel ekseruhum la ýa'lemun. Belki olaň köpüsi näme bilmeýärler. Walaw anna ma fil ardi min şejeratin we eger şu ýeriň üstündäki bolan, ýeriň ýüzündäki bolan baglar aklamun galam bolsa, ýazylýan galamly bolsa, wal bahru ýamudduhu min ba'dihi seb'atu abhurin, eger ýedi derýa goşulyp-da, Elbetde, ahyrky aýaty indiki geljek aýalara merbut, olara bir mugaddeme, ony şu jelese aýdyp goýaýlyk inşallah, geljek jelese biziň aýtjak gürrüňimiz beter kän bolmasyn, uzaga çekmesin. Bu gürrüň muşrikler bilen äwwel, ýagny Pygamber Aleyhissalatu Wesselamyň ýanyna o wagtda Mekgäň ýurdunda, bu aýa Mekgede inen aýalardan, Mekgäň ýurdunda Muşrikler barmyşdyk. Muşrikler birentekleri daşa, agaja, olara hudaý diýip özleri ybadat edip gezip ýörler. Birentekler hatda özleri hurmadan bir zat düzüp, bir zat bejerip, şoňa hudaý diýip öz ýerlerinde ybadat edip gezip ýörler. Her gaýsy hulasa bir zady hudaý diýip özlerine tutup, şeýtdirip gezip ýörenmişdikler. Bir jahalatda, bir garaňkylykda gezip ýören wagtlarynda Pygamber alaýhyssalam şo wagtlarda gelipdir. Bir sowadyň bolsun, bir kesp et ylmy, bir tahsil et, tahsilatyň bolsun, ertäki gün näme diýseler ynanyp oturma. Ertäki gün gulagyňa seň näme guýsalar, aý şeýle bolmaly bu diýip oturma. Birden-de jahalatyň üsti bilen bir akla gelmeýän işler ediberme. Adamyň olakan bir beýleki zatlardan tamaýuz tapýan ýeri, heýwanatdan fark tapýan ýeri şu ylym bilen. Bir adamda ylym bolmasa, oň işe ýewere gyn. Adamyň ylmy bolmasa, zindigini näme form zindigi etmelidigini bilmeýä, näme form fikir etmelidigini bilmeýä. Nämäň nämedigini bilmeýä zindigide, bu adamyň işi gyn, ozem gumrahyýa garşyn gidiberýä. Ylym öwrenmeli, ylym öwrediljek bolanda, şunda dikkat etmeli ha, ylym öwrediljek bolanda, bir halaty ertejaýyň bolmaly dä, ony yzyna öwrüp goýbermeli dä. Ine tapyň bolmaly. Ylmy öwretjek diýende biri kabul etmeli şony, öwrenmeli ylmy. Ylmy öwrenmeli. O bir adam saňa gelip bir zady aýdanda, öwretjek bolanda on bilen jetleşip, Aý bu meň kelläme gelmeýäki diýip, on beýdip gögeri amaly däl. O geçen aýalarda aýdyp geçdi-de, Allahu tebaraka ve taala bize aýtdy, Aý biz diýdi o ata-babadan gelýän ýolumyz bilen gezip bök, Aý men näme, aý men falanyň ogly ahym, men falan jamiýa dolanan adam, men falan jür ferhengim bar, ýok bulardan biapaýyn, bular meýar däl bize. Biziň meýarymyz näme, ilim, kitap näme diýipdir saňa. Sizeň bir ulamalygyňma bellije bir muhterem bir hemme zady senden üçin hem saýlap bir arassa edip goýan bir ulamalygyň ba, şula kitap ýazypdyrla, şu ulamaly howzeleri ba, zatlary ba, şula saňa näme aýdypdyrla? Kitaplarda näme gelipdir? Okyp bilmeýäň bir ulamaňdan sora, mähelläň ahundan sora. Hä, öwren-de dur. Bir zady ýöne fakat meň kelläme gelýän zat dogry diýip, o ylmyňy Bilmeýän zadyňy ylmyň ýok zady gelip de oň üstünde bähs edip jetleşip durma. Şu zatlaryň hemmesini Allah Tagala bize o aýady aýdypdy. Eger ýadyňyza düşen bolsa bir adam Lowa diýdi Hudaýyň moladyna ylmy bolman bähs etýele diýdi. Jedel etýä ol adamla diýdi. Ylmy da ýok bir ketapdan ne öwrenmändir bir hedaýatda da ýöne jetleşik gezip göre ol adamlardan çörek çykmaýa diýip aýtdy. Ol adamlaň işi gyn diýip aýtdy. Şu işi gyn adamla Peygamber Aleyhisselamyň wagtynda-da barmyşdyk. Ola şu biri gelip bir zat täze zat öwretjek bolanda, ýo bu meň kelläme sygmaýaby, ýo meň bilýän zadym bilen fark etýäbi, ýo men bu zat bilen işim ýok, ýo men özüm kelläm gowy işleýärahim diýip, ola şeýtdirip jetleşmä durupdyrlar. Ýöne hiç bir bilmezden gelen ýöne bäs edipdirler. Ozam o butlara, daşlara, zatlara özleri hudaý diýip ony ybadat edip, şuforym gereftar bolýar ola. Ýöne bi adamy jahalat diýen zady hudaý saklasyn her bir ýere garşy äkidip bilýär. Jahalat seni her bir biraha, her bir garaňkylyga, her bir gumrahyýa, her bir deräň lebesine äkidip bilýär. Ozam Adamlar şu dowranda şu jahalat bilen şu deräň eňreginde kala Allahu tebarek we taala diýýär, men çekip alandyryn sizi diýýär. Pygamber aleyhissalamy iberýär, şonuň bilen çekip aldym diýýär. Indi şu adamlara diýýär, Pygamber aleyhissalam bahs etýär-de indi olar bilen. Eý, jan dogan, siz meň Garyndaşlam, siz meň doganlam, aý, agalam, aý, inilem, siz beýtmäň! Siz bir daşa hudaý diýmäň, siz ybadat etmäň daşy, daşdan-da hudaý boljakmy? Daşy ki öz eliňiz bilen bejeripdiňiz ki siz. Sen öz eliň bilen bejeren zadyň näçe seň hudaýyň bolmaly? Hudaýyň boljak bolsa, o seni bejermeli, o seni ýaratmaly. Sen näçe bolýaň muňa hudaý diýipdiň? Şeýle bäsler edende bir açyjak gürrüň Pygamber sallam aýdanda ola jetleşeli Pygamber sallam bilen. Bähs etýäler oturyp. Hiç bir delilleri-de ýok. Ozam Allah Tagala aýtýar şolara diýýär, Aýt diýýär. Bir soal sora diýýär şolardan. Hä bir adam bilýän wagtyňda bir bilmeýän adam bilen bähsiň boljak bolsa bähs edip görmeli-ä ha oň bilen. Şo bir soal soramaly, şo soaly jogap berende özi hotba-hot öz içinde bir pikre girsin şo. Şonuň üçin Allah Tagala aýtýar, Sen şolardan sora, Şu asmanlary, ýeri kim ýaratdy? Aýa siziň şu Hudaý diýip gören butlaryňyz, daşlaryňyz ýaratdymy ýa başga bir ýaradan barmy diýdi, sora diýýär şolardan. Allah Tagala Peygamber sallallahu şeýle aýtdy, Eger sen şolardan Asmanlary we ýeri kim ýaratdy diýip sorasaň, olar saňa hökmän, şek etme, hökmän Hudaý ýaratdy diýip aýdarlar. Ýa hemmesi şu jogaby berýärler. Olar näme diýýär ýöne? Biz diýýär, bilýäk diýýär, hemme zady Hudaý ýaratdy diýýär. Ýöne bular diý ybadat etjek biz butlary bir işim ýok daşlary zatlary biz ybadat etjimiz bulara bendelik etjimiz aý biz hudaýa lyýagatymyz ýok hä biz bulara meselem ybadat ederk bulada hudaý ybadat eder biz şeýdip ýeterik hudaýa bir guruhy şeýle aýtýalar bir guruhy meselem näme diýýär ýok diýýär bi diýýär biziň diýýär ýeriň ýüzündäki şyh hudaýymyz diýýär biz şuňa ybadat edip gezip ýörsek hudaýda razy bizden diýip aýtýar Şu sowaly soratýar ki, özleri kabul etmeýän kişi bolsalar-da, zahyren kabul etmedik kişi bolsalar-da, şu içinden özi bir özüni iýip gezsin şi. Ýa hothory edip gezsin. Näme o jedel edip dur, o jaýgahyndan gorkup dur, pygamber bilen jedel edip, bäs edip dur. Ýöne öz içinden bilýär, ýüreginden bilýär ahym. Olaň bir guruhlary aýtýar, biz diýýär, bir kitaplarda gelýär, bir taryhda bir şermawer zatlaň biri diýip özleri gürrüň berýär şony. Biziň diýýär, hurmadan bir butumyz batdy diýýär. Bir hanabada hurmadan bir butlary bar bulaň. Olam bir buty düzde goýýarlar. Gytçylyk bolanda, açlyk düşende diýýär, biz baryp diýýär, hudaýymyzy iýerdik diýýär. Ha bir ähmagana gürrüň-de, özleri-de aýtýar, bir şermawer zat diýýär şu diýýär. Biz diýip, özümiz diýip, utanýok şu eden işlerimize diýip. Näme adam bir jahalatda bir işler etýär, ozam ol hidaýata düşende, ylym öwrenende, indi bilýär, hä, meň o edip gören işim nämeşdi diýip, özi heýran galýar, özi utanýar şu etýän işine. Bizde heý wara şu ylmyň meselesiniň üstünde dikkat etmeli. Ýagny bu aýaň gürrüňi jaýynda. Bize öňki aýalarda Allatagala şuny aýtdy we indi şu zady täkit edip otyr. Olary ilzam edip otyr. Muňa delaýyl-i ilzamiý diýilýär. Delaýyl-i ilzamiý diýeni tarapyň öz gabul etýän delili bilen özüni ýykmagy aýdylýar. Hä bu zady özleri gabul edip dur, ýene gelip-de näme? O buta ybadat edip otyr, Allatagala bir özleri içinden bir pikir etsinler diýip. Käde wagtlar bolýar, biz bir işleri etjek, şaýat ýigrimi ýyllap edip gelen bolsak şu işi. Ýigrimi ýyllap şaýat bir yştyba iş özü edip gelen bolsak, ýigrimi ýyldan soňra meselem biz bilip duruk şoň indi yştybadygyny. Ştada biz näme hak kabul edip bilmeli. Sada, Aý, men ýürim ýörär edip bön. Aý, men indi ol işi terk etsem, birden-de millet näme diýer maňa? Aýp-da, bu şu aýçan jahalatda bilmän gezip ýöremmişdi-ow diýer. Aý, men merdumuň öňüne kiçelerin, eger bir işi etsem. Men terk etsem, men kiçelerin. Hä, men edip ýören işimi terk etsem, millet meni masgara eder. Aý, nädip bön sen diýer, öz başyň öň başa gaýlap bön, şu wagt çenli bir işi edip gezip bödüň, indi nädip bön diýip, merdum maňa şeý diýip bir sözüni ýetirer diýip, sen ony jahalat bilen gezmeklige razy bolmaly däl. Ýa bir yştyba edip bölenişiň, meselem, biri ýigrimi ýyl bäri namaz okyman gezip bölenmişdik. Ýa otuz ýyl bäri namaz okyman gezip bölenmişdik. On bäş ýyl bäri işim ýok, namaz okyman gezip bölenmişdik. Hä sen ştada namaz okymandyryň şu wagta çenli, indi ýüregiňden bir zat turýa seň, Şu diýe saňa namaz oky diýip seni aýak üstüne galdyrjak bolýa. Hä, bir aýak üstüne galdyrýan bir zat ýüregiňde döreýä. Bir toba edeýin diýip Hudaýa garşyň gideýin diýip seň ýüregiňden bir zat geçýä. Ştada sen utanma hiç wagtda. Çekinme hiç wagtda. Ştada gel haky gabul et. Şo ýüregiňe gelip duran zady sen gabul et. Şo saňa namaz oky diýdämi, bir wagtda bolsa sen gel namazyň oky. O edip ýören yştyba işiňi edama berme. Hä, bir adamla bolýa, hemişe jidel edip gezýär, ýöne biz indi, şo ýaňky adam meselem namaz okyman gezip durdy şu wagta çenli. Şo adama aýtsaň indi sen näme diýip namaz okymaýaň, buýrulmadymy? Hä, ýa meselem saňa bir Allatagala bir öz başyňa bir istisna edip goýdumy seni? Seň başyňdan bir teklif aýryldymy? Ýa sen bir işim ýok bir pygamberiň ogly bolup, hawa, pygamberiň-de ogullaryna ejaza berilýän bolup, şun ýanap bir kaýda-kanun barmy? Ýa Hudaý bilen araňda bir ähtnama barmy? Ýa-da sen şu namazyň okaýmaýaň, işdibir jähenneme gitmek barmy? Diýip sorasaň, şo taýdan saňa öwrülip jogap berjekşi-de, men, Ýok, hiç bir ähdim-de ýok, hiç bir oň bir gorusy-da bu wagta çenli çykanak, işim ýok, bir höregi-de çykanak, ýok, oň bir ignesi-de çykanak, namaz okyman, mesela, igne urduryp gezip bereli, on ýalak zat ýok. Hä? Ýa, meselem, men bir falan agaň ogly bolup, bir pulum bilen satyn alyp biljek zadym däl, okymadym men gitmeli. Namaz okymadym äwwelki soal kyýamatda namazdan a men bu taýda namaz okymadym erteki gün jogap berip bilmesem dogruja oda garşyn gitmeli hudaý saklasyn ondan. Ha şu jawaby öz içinde saňa bermese de öz içinde bilýär şuny. Ha şu soaly soramaly şu adamdan. Görýän bir günah iş edip gelipbe şu soaly soramaly şondan. Sen erteki gün hudaýa jogap berjek bir jogabyň barmy? Aýa sen Hudaýyň mähkemesinden bir geçip bileriňmi? Şuňa bir pikir etdiňmi öz ýanyňda? Bu edip bölen işiň Hudaý görmeýemka diýeňmi? Hä, meselem, merdumuň hakyny iýýäň, Hudaý görmeýemka diýeňmi sen şuny? Ýa hesap-kitap ýokmyka diýeňmi? Ýa bir ähdiň barmy? Şu soaly soramaly, goý öz içinde bir pikire çümsün. Allatagala bize şu ýoly öwretýär. Bir adam bir hata edip gezip bören bolsa, beter-de kelläňi agyrtyp börme şondan çürim. Aý, bir sual sora, şu asmanlaň ýeriň seniň bir hudaýyň barmy ýokmy? Seň hudaýyň bar, hawa, hökman hawa diýer ahmo. Hökman, kafir-de bolsa meň hudaýym bar diýer ol adam. Ozam sen hiç zat-da diýip börme oňa, Alhamdulillah diý-de geçä. Hä, Kulilhamdulillah diýip-de Pygamber salama. Elhamdülillah diýdi aýt. Oň jahalatyndan çürim elhamdülillah diý diýme ýa-ha. O nabir teleke zat bolar we bir adam bilmeýe diýip de oň Hudaýa şükür etmeli-ha. Ýa bir adam gumrah boldy diýip oň Hudaýa şükür edameli. Ýa bir adam gumrahyda öldi diýip de Hudaýa şükür etmeli. Ha bu taýda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah diýdi aýt diýe. Sen Hudaýa şükür aýt ki, on bilen edafa jetleşip durmana ehtiýajyň bolmady. Ol adam özi öz jogabyny berdi. Indi soňam mönjeteşip durma gerekkä, bäs edip durma gerekkä, tamam boldy. Seň zähmetiň kemelipdi ol adam. Hä, pes biziň bir ummaty islamyda biziň bir wezipemiz bar ştada. Şu ummaty islamyň bir wezipesi bar. Bir ýerde bir nahak görseň, Pygamberaleyhissalama buýrulyşy ýaly saňa-da buýrulupdyr şe. Bir ýerde bir nahak iş görseň, bir ýerde bir adamy görseň birine zulm edipdu, bir ýerde işim ýok bir hak iýipdu, ýa şuňa meňzeş bir teleke fesat işler edipbe, ýa merdumuň zenanasyna, gyzyna ezýet berýe, merdumuň namysyna göz tikýe, şu ýerlerde sen näme, eýsem bir hudaýyň ýokmy? Sen şo Hudaýdan gorkmaýaňmy? Şo Hudaýyň bir hesap-kitaby ýokmy? diý-de, bir sora şondan. Ozam hiç zat diýip görme yzyndan. Ýok, bar diýse, Elhamdülillah diý, geçde gidiber diňinden. Hiç oň üstünde sen jetleşip-de görme, uruşyp-da görme, sögüşip-de görme. Bi bize bir mesir açy, ýol açy, bir akça ýol goýýar öňümizde. Şu ýoldan sen gitseň, hiç wagtda jamiýede kelläňde agyrtma gerekkä, sen jamiýäň dogrulygy garşyna gitýär. Hä musulman adam kellesini agyrtýar. Musulman adam jamiýeden çürim kellesini agyrtýar. Musulman adam jamiýaň derdi bolýar ýüreginde. Biz biraz özümize ruju edeydiň şu wagt. Jamiýaň derdi bar meň ýüregimde. Merdumyň jowallary kişik oglanjyklygyndan şoň kellesine guýulýar. Kişik häzir on iki ýaşamadyk oglanyň agzynda sygar görýän, men aý ýaşyňa bir ýüregimden bir dert turýamy turmaýamy. Aýa men bir öz içimde bir narahat bolýammy bolmaýammy şuňa? Ýa göz aksyn diýip geçjemmi deňinden? Musulman adam bitafawut bolmaýar. Musulman adam hemişe şu jamiaň bir gaýgysy bolýar ýüreginde. Bir telekelik görse, nahaklyk görse musulman dehalat etýär şu ýerde. Eli bilen başarmasa dili bilen dehalat edip başarýar. Dili bilen şujagaz soaly sorap bilýär. Eý sen Hudaýdan gorkmaýarmyň şu işi etýäň? Şu sualy bir musulman sorasa, uruşma-da gerekkä, sögüşme-de gerekkä, hiç zat eliňde-de hat etme gerekkä, fakat sen Hudaýdan gorkmaýaňmy? Aýa şu dünýäň bir Hudaýy ýokmy? Şu sualy soraň, men şuny doly tekrar edip durun, näme diýip, biziň ehtiýajymyz bar şuňa. Bir musulmanyň ehtiýajy bar zadyň birisi. Musulman nahak görse dehalat eder, pygamberleň bize öwreden ýoly, nahak görse dehalat eder, dehalat edende-de bir hikmet bilen, bir hakimlik bilen dehalat eder. Bir tedbir bilen dehalat eder. Şo durşun ýetdi-ýutdy baryp on bilen ýymyrdyklaşyp uruşmaýar musulman. Musulman dil bilen, söz bilen, bir adamlaň bir düşünajak kefi bilen ola bilen berhord etýär. Ýymşaklyk bilen berhord etýär. Ýa biziň bir Hudaýymyz bar ahym. Hudaýymyz ertäki gün bizi hesaba çekjekdir-a. Şo Hudaý Behişdi-de bardyr, Jähennemi-de bardyr-ha. Sen gowy bolup gezde beheşte girde nädip jähenneme razy bolýaň sen? Näme diýip oda azaba razy bolýaň sen? Hem musulman şymşaklyk bilen aýtýar. Indi özi geldi öz içinde fikre girtdämi Elhamdülillah diýde geç. Elhamdülillah diýen näme? Sure-i Hamdyň tefsirini aýdyp geçdik. Elhamdülillah diýeni tamam öwmekle, tamam öwgüle Hudaý üçin. Ýagny öwülmeli zat bolsa Hudaý öwülmeli, başga bir zadyň öwülmä ähtiýajy ýok. Äý men bir falan agadyryn, men öwülmelidrin, öwülýä, ýöne hakygatda seni ýaradan kimmişdik. Hä hakygat öwülmeklik o Hudaýa barýa. Bir ýerde bir gowy bir tebiýat görýäň, bir ýerde bir gowy bir adam bir görýäň, akylly adam, Keplände bir seni keýp etdirýär, bir keplände bir düşümli adam saňa kepläp-de düşündirýär bir zady, bir bilmeýän zadyňy bildirýär, şeýle sen Elhamdülillah diýdi aýt. Näme diýip, şonşy düşündirýäni de senden çürim Hudaý ýaradypdyr. Şu owadan tebiýaty senden çürim Hudaý ýaradypdyr. Biz ferhengimiz bolmaly-ha. Ferhengimiz bolmaly. Jeňňele gitjek näme diýip gitjek? Düze gidemizde, parka gidemizde, falan ýere gidemizde näme diýip gitjek? Iýip-içemizde näme diýip iýip-içjek? Şuny bilmeli. He, öňki meseleden çykdyk, ony inşallah bir jem ederik ahyrda. Ikilenji iş Elhamdülillahyň gürrüňi şu wagt. Elhamdülillah diýip aýtmaly. Näme diýip? Näme diýip Alhamdulillah aýtmaly biz? Şu jeňňele barýaň, şu ferhengi bolmaly. Jeňňele baramda men o ýerde bir aý indi azat boldum mazal keýp etdim diýip o bir ýalaňaçdan o ýerde aýlanyp görmeli. O jeňňel ondan üçin ýaradylanok. Ha jeňňel meselem gelip de sen o ýerde anbaksam fesatlar etmeden üçin ýaradylanok. Jeňňel o ýerde guruşypda adam öldürmeden üçin ýaradylanok. Ýa bir dag düz gelýele meselem Hudaý saklasyn şu wagt biz görüp duk. Gynansak-da şuny görüpdik ki, biz hatda Şafarguýmaň öz wezýetinden habarymyz bar ki, ahulla gitmese-de eşidilýär ahulara hemme zatlar. O tagda bolýan fajialer, o tagda bolýan gyk-çyklar, o tagda bolýan gelinleň-gyzlaň etýän işleri hemme-de eşidilýär jamiada. Hemme kişi-de eşidýär, fakat ahulla däl. Hemme kişi-de eşidýär şuny. Hop biz gitjek şo ýüzde näme diýip biferhenk bolýak biz. Şu wagt biz yslamyň içinde Garnybistomda ýaşapbök, Garnybisdýokomda ýaşapbök, bize geliş ýemişi bir şahsyýetli adam bolupdy, men bir adamyň zenanasy bolup gidip başga adam bilen karar goýup öýdäp gitmek maňa geliş ýemişi. Hä biz düze çykamyzda näme diýip ferhengimiz ýok biziň. Hiç bir akyl tapmaryn şunýanok bir fesatlary, bibendubary, bir hatdum märzleri dewmekligi, ýagny bir sözüňde durmasyzlygy, ähdiňi dewmekligi gelipdi meselem bir ferhenk diýip tanyýan bolsun. Hiç ýerde göremizok, eşidemizok, hiç bir kitapda-da okaýamyzok şuny. Indi näzire bolýar biziň aramyzda şu zat ferhenk diýip jaý düşýär. Bir adamyň meselem oglanyň dusdaklary bolmasa, oň zady ýok meselem agapmanda o. Bir hakygy gabul etmeli. Sen gitýeň tefrihden çürim, tefrih diýeni sen bir özüňi bir ýeňiltmek, bir hoş etmek. Tefrihiň manysy şu hoş etmek özüňi. Aýa hoş etmek diýeni başga kişi narahat etmek bilen bolmalymy? Aýa meselem sen gelýeň özüňi hoş etjek bolýaň, başga adamyň ýüregini döwüp, başga adamyň abraýyny döküp, başga adamyň Tamamy şahsyýetiniň üstünde aýak goýup, depeläp, ony aýagyň-etegini dargadyp, hä, şeýtdirip hoş geçirmelimi sen? Ýagny hoş geçirme diýen şumy? Hä, biziň ferhengimiz şu tak ýetdimi ýagny? Biz düze çykýak, Alhamdulillah, ajap bir Allatagala bizden üçin bir tebigat ýaradypdyr. Meň ýüregim bir sykylypdy. Aý, obaň içinde, şäheriň içinde biz gezýek, meselem, şäherde beter, Adamyň bir ýüregi darykýa, bir daşaryk çykýa, jeňňele, düze çykýa ki, meň ýüregim açylsyn. Hä, Alhamdulillah, Hudaýa şükür, bize bir şu ýurtlary ýaradypdyr. Bir gök, bir ajap bir keýp etdirýä adam görende. Adam bir şat bolýa, bir ruhy açylýa, jäheti açylýa. Hä, sen, Alhamdulillah, şundan çürim ahym sen. O jeňňele gitmäň şundan çürim bolsun. Zeňňele etmäň, fesad etmeden çüýrüm bolmasyn. O taýda etýän fesadyň Hudaý görmän durmy ýa-ki? Ýa gabady edip etýän günähiň Hudaý görmän durýamy? Allahu tebärek we tagala seni hemme halyňda görýär. Her halda etýän fikriňi bilýär seň. Seň ýüregiňden geçýän zady bilýär Hudaý. Ýogsam sen gelip deputada meselem, Hawa men Sarägim sylahym, biz basärhäň gahym, bakela sahym, ýok bi bagam bir adama bir jehalet hudaý saklasyn bundan. Elhamdulillah diýdi aýt diýip Pygamber Aleyhissalama, her ýerde adam bir isleýän zadyna ýetse, elhamdulillah diýmeli. Pygamber Aleyhissalam elhamdulillahi ala kulli hal diýmişdi köne. Her hallada bolsam, sagda bolsam, merizde bolsam, Narahat-da bolsam, hoş-da bolsam. Her halatda Alhamdulillah, Hudaýa şükür diýip aýtýanmyşdyk. Näme diýip? La in şekertum la azidannakum we la in kefertum inne azabi leşedid diýip Allah Taala. La in şekertum la azidannakum. Eger siz şükür etseňiz, mundan-da köpelderin. Aý, ýaňky sen jeňňele gitýäň, ýaňky sen daga düze gitýäň, bir şükür et, Alhamdulillah diý. Allah Taala ryzkyny, rahmatyny, nygmatyny saňa öňküden beter köpelder. Ýöne sen leýin we leýin kafartum inne azabi la şadid. Eger kufrany nygmat etseň, eger şon Hudaý saňa berenini bilmeseň, eger sen Hudaýyň beren nygmatyny Hudaýyň öz aleýhine istifade etseň, Hudaýyň öz dininiň aleýhine istifade etseň, Hudaýyň öz adamlarynyň aleýhine istifade etseň, heýwara bir şadid azabym bardyr saňa diýýär. Heýwürür gaty azabym bardyr başyňa geler diýe Hudaý saklasyn biz eger şu forum gidasak biziň başymyza duş azap geler. Nygmaty başymyza döküpdir Allah Tagala. Näme kemçiligimiz bar şu wagt? Hiç bir adamda kemçilik ýok. Bir az meselem bahaçylyk bolupdyr. Dogry bahaçylygy gabul edildi. Hemme kişi deň bahaçylyk. Ýöne zendigimizde, ruzmärri zendigimizde nämemiz kem? Aýa meselem biz şu wagt bir aksara adamlarda maşyn bar. Aksara öýlerde maşyn bar. Öýüň diýseň behterin öýlemiz bar. O öňki ýana indi bir küme, götükme bir zatda ýaşamyzak. Behterin imkanatly bar öýlemiziň içinde. Ýene gelip biz şulara şükür aýtmajak bolsak, şulara hamd aýtmajak bolsak, onda waý halymyza bolsun. Onda bize heý göre bir azaby hak eden millet biz. Şulary eger gelipde su istifada etsek, men mes bolamda gelipde näme hylafa garşyn, fesada garşyn gitjek bolsam, onda waý halyma bolsun meň. Biz gynçylyklarda Hudaýy ýadymyza salyp, hoş bolamyzda, mes bolamyzda Hudaýy ýadymyzdan çykaryp, Aýat düşende hiç kim başyna eýlemesin Hudaý. Aýat düşende ýas düşende hemme kişi ahunyň yzynda gezýär. Hemme kişi diniň yzynda gezen kişi bolýar. Kuran okutjak, Kuran okýan kişi bolýar. Toý tutanda ýöne otagda jaz aýdyp otyr. Toý tutanda eko urup otyr. Ahun ýatlygyna-a düşmeýär. Aý ahun o ýerde çadyr ýedi gün çadyr oturtýar ahuna. Men özüm çadyrda kän oturýan adam däl. Her kän ýöne oglanlaň başyna kök gelýän zat. Mollalarymyzyň, karylarymyzyň, ahunlaryň başyna kök gelýän zat. Ýedi gün ony haý bir toklyny semirtjek ýanak edip, oň äňrine anza aksam zady goýup, ony sylan kişi bolýa çadyrynda. Çadyr ýykylan günden beýläk ahun salam berende salamymy alanak. Ýagny şu biziň weziýetimiz şu, ýas düşse, gynçylyk düşse, sahti düşse ahun ýada düşýä, din ýada düşýä, hudaý ýada düşýä. Hoşlugymyzda bir azajyk günümiz mesaýlananda ahun kilo içen, hudaý-da ýada düşenok, Kuran-da ýada düşenok, hiç zat, eko, jaz, işim ýok, ýoldaşlaryna sur bermeli, ýoldaşlaryna tirýek paýlamaly. Bi mundan-da bir weziýet bolupdyrmy bize? Ýany bir ferheňkmi şi. Bir entek ýerde Hudaý saklasyn şi jowalla size aýytýan şyny. Ahun aýytdy diýmäň. Şyny däp edip barýaly aramyzda. Hem damat ýoldaşlaryna tirýek berip bir öý teýýarlamaly şolardan şi. Ýany ferheňkler şi. Biziň garny bistomi ferheňgimiz bolupdyr şi. Heý wara habardar bolmaly. Hudaýa küfran-y nygmat etseň, Hudaýyň beren nygmatynyň gadyryny bilmeseň, teleke ýolda isfada etseň, başyňa azap inderýändir Hudaý. Muny şu wagt biz indi tejribe etmek gerekkä, äwwel näçe garyn tejribe bolup gelen zat şe. Allatagala Kuranda şugadar bize geçen ummatlaryň jarýanlaryny aýdyp oty, Hezreti Lutyň kowmyny aýdyp oty. Hezreti Nuhuň kowmyny aýdyp oty. Hezreti Ibrahimiň wagtyndakyleri. Her pygamberiň wagtynda bir belli bir günah edilýänmişdik. Her günahda şu wagt biziň jamiamyzda tapylyp dur şu günahlar hemmesi. Ýagny şolar bize Allah Taala aýtdy, eý Şu Muhammet aleýhissalatu wessalamyň ummatlary! Dykgat ediň! Habardar boluň! Şu ummatlaryň başyna gelen zady meger Hudaý siziň başyňyza getirip başarmaýamy? Hä, siz näme pikir etýäňiz öz mowludyňyzda? Siz şu ummatlaryň hiç haýsy çenli bolup bilmeýäňiz. Garun çenli baý bolup bilmeýäňiz. Hazreti Salyhyň, Hazreti Hudyň milleti ýalak bir daýaw batyr bolup bilmeýäňiz. Siz nämäňize guwanýaňyz? Olar bir daglary daşdan bolan daglary elleri bilen kewüp-de içinden öý bejeren milletler, şun ýalak daýaw adamlar. Garun diýeni bir däne hazynasynyň açaryny Hazynaň özi dursun, fakat açaryny kyrk däne Beni Ysraýyly adam gerek göterjek bolsa, biziň bir däne Beni Ysraýyly adam biziň kyrk adamymyza degýär. Ola bir ýolbars bilen uruşýan adamlar, şon ýanyk daýaw adamlar kyrk adamy bir açar götermeli. Şon ýanyk baýlygymyz barmy biziň? Biz nämämize gom bolasam? Şolary Allatagala ýer çekdiripdir. E, şolary ýeriň ýüzünden nist edipdir, nabut edipdir. Indi biz gelip nämämize gonmaly? Le in şekertum le azidannakum we le in kefertum inne azabi leşedid. Kufrany nygmat etseňiz, nygmatyň gadyryny bilmeseňiz, nygmata bir elhamdülillah diýmäni gyn görseňiz, onda heý wara Allatagalaň gaty azaby bardyr heý wara habardar bolmaly. Bel ekseruhum la ya'lemun. Şu ýaňky günähler etýänler, ýaňky muşrekler, ýaňky kafyrlar ýeke Pygamber aleýhissalatu wessalam bilen jetleşdiler, butperestler. Şolaryň hiç haýsy başlaryna näme geljegini bilmeýärler. Ýagny başlaryna geljek azaby bilmän şu güne gereftar bolup böler. O gezip gören halatlaryny bilmän şeýle gereftar bolup böler. Pygamber aleýhissalatu wessalam jengi Uhudda Jengi Uhudda gelýärler, Pygamber salam Bygady nize urýarlar. Pygamber salam mübärek dişi şehit bolýar. Iki däne dişi gaçýar Pygamber salam Jengi Uhudda. Şonda gygyrýar. Allahumma hdi kawmi fa innahum la ya'lamun. Ey bar Hudaýa men kowmy hidaýat et, bilmäne dogry şular diýýär. Bir-biri bilen salam-aleyk etjek bolanda goşgy goşýarlar. Ýagny salam-aleýkleri, bir-birine paýam ibermesi, bir-biri bilen gürrüň etmekli, hal-ohal etmegi, işiniň moladynda gürrüň etmekli hemme zat şeýr bilenmişdik olaň. Şinýanak bir dehyk bir şeýrleri bar, häzirem munda çözüp bolman men şu şeýrleri. Şinýanak bir akylly millet nämäni bilmeýärler. Ýagny biziň şu wagt jamaamyzda bilinýän sowatly, baferhenk, bakelas, tahsylatly oglanlar bilýär ki nämäni bilmeýär şular. Bilmeýän zady näme şulaň. Sowat bolmak aýa bize meýarmy indi şu sowady gürrüň edeliň. Aýtdyk ummeti ikra diýdik biz. Hemmämiz ummet-i ikra. Bir jahalatda bolmaly, sowadyň bolmaly. Ýöne sowat diýeni näme sowat? Men ýany bir iki däne meselem atomy bildim, ýa meselem iki däne o şimiýaýy zatlaryň terkibini bildim, fizik bildim, näme bildim, riýazy bildim, nujum bildim, men bir alym boldummy? Ýa men bir sowatly, baferhenk, men hiç zada ehtiýajym ýokmy indi? Allatagala bel ekseruhum la ýa'lemun diýip otyr aýta. Aksary bilmeýär ol adamlaň diýýär. Hop, näme diýdi Olle? Bilýäk. Ulumy Donýawyny heý ora gowy bilýäk. Zeraty näforumdan heý ora gowy bilýäk. Näforum ýer ekmeli, näforum säm urmaly, näforum kut urmaly hemmesini bilýäk ki biz. Hä, biziň birje bilmeýän zadymyz bar. Biz eger günäh etsek, azap bar. Eger Hudaýa küfr etsek, azap bar başymyzda. Aýandada bir behişdi jähennemi bar, bilýäk ki? Hawa, bilýäk, ýöne bilşimiz o bilmeýdä ki, şo bizi gaýtaryp bilsin. Ýani hemmämiz bilýäk ki, bir kyýamat bar, bir hesap-kitap bar. Şu zatlary bilip durup-da ýene günäh edip otyryk biz. Ýani nämeşi? Bir kefi pygamber aýdypdyr diýende kabul edesi gelmeýär, kellesine sygmaýar. Aý, meň aklyma sygmaýar diýär. Näme bilmeýäs adam? Nämäni bilmeýär? Musulman diýip otyr özüne. O pygamber aýdypdyr diýende musulman bolsa, pygamber aýdypdyr diýlende tamam şu. Hujjat şu. Gat'i, pygambar bir zat diýipdämi maňa tamam boldy, sabit boldum pygambaryň aýdany tamam, men hiç muň üstünde kefim ýok, men aklym çatýan däldir oňa. Hä, bilmek diýeni şü. Hop nämäni bilmeýe ýaňky adam? Ýaňky inkar etýän nämäni bilmeýe? Äwwel biz şuny bilmeli, akyl Hudaýy gabul etýär. Äwwelki derejede akyl Hudaýy gabul etýär. Bir pygamber iberýär Hudaý. Meselem, bir mysal bilen aýdaýyl şuny. Bir patyşa bir adamy iberipdir araňyza. Patyşaň tarapyndan geldim diýip bir nama-da bar elinde, namany kok edýär size. Şu namany maňa patyşa berdi diýýär, siz indi meň diýenimi etmeli. Meselem, men bir reisiňiz siziň. Hop, merdum alýar, namany görýär, ýartyla şoň desgatyny tanýar patyşaň. Hä diýýär, owa diýýär, patyşaň desgaty diýýär, dogry bu adamyň aýdany çyn diýýär. Ýartyla meselem görýär näme, terzi nebeşdarisi, enşasyny tanýar, edip ýazyşyny tanýarlar, owa patyşa şeýle ýazýar diýýär. Ýartyla möhürini tanýarlar. Patyşaň bir möhüri bar. Möhürni görüpdir Habyb pygamber. Şu aýdan adam diýýär, hawa, patyşaň tarapyndan gelipdir. Möhür patyşaňky diýýär. Hawa, indi biz haýsy merhelede dur? Şo pygamber, şo gelen, Hudaýyň tarapyndan geldim diýip, Kurany goýýar öňümizde. Ýarysylar arap dilinde beter ökde bolýar. Hawa, bu Kurany görýär, hawa diýýär, şo Hudaýyň aýçy diýýär, ine şuny ýana gaýt diýýär, Hudaý bir zat aýdanda, men diýýär, muny kabul etýän. Ýarysylar Hudaýyň, meselem, Hä biz indi mesele Arabyda bilemizak Kuranyň gowy düşünipde mesele Hawa Hudaýyň aýdan kefşi diýer ýalyk. Hä Allah Tagalaň meselen sözlerini nä form aýtşyny bilemizak ki Hawa şu Kuran şeýle. Biz nä form bilmeli şuny indi? Hä öz zamanyndakileri Pygamber Aleyhisselam gelip nä mucize kökezdi. Mucize bir däne ýol. Bir däne delil, senet. Pygamber Aleyhisselam bir mucize getirýär, aýy iki bölýär. Barmaklarynyň arasyndan suw çykýar. Hä, şu wagt aýtsaň, Ogulalla güler diýýä muňa diýýä. Aýtma Ahunjan diýýä. Ýo. Bir musulman adam gülmer hiç wagtda muňa. Şol pygamberiň mojizesi diýlende musulmanlar pygamberi kabul etýär. Hä, bu zatlaryň-da pygamberiň elinden geljegini bilýärler. Pygamberiň elinden suw çykypdyr. Hä, suwsuz otyla, suw ýok. Allahu tebarek we tagalanyň izni bilen, ejazaty bilen suw daşdan çykanda näme, pygamberiň elinden çykanda näme? Hiç fargy ýok ikisiniň. Hä, bir Kyýamatda meselem el aýagyň keplejek diýeňde birente bile gülýär, masgara etýär. Näme boljak zatmy diýýär. Hop bir diliň meger näme öz başyna bir üýtgeşik zady bar ki diliň kepleýär. Hä, dil meger näme üýtgeşik zady barmyş, elden näme fargy bar. Ýa seň guşyň meger meň elimden gowumy, meň aýagymdan gowumy. Seň guşyň kepläp bilmeli, meň el aýagym kepläp bilmeli dälmi. Häzir bolmajak zat. Hä, ylmy ýok diýeni şü, Allatagala bilmeýär diýeni şü. Hakykatyny bilmeýär. Bir zady, bir musulman, men musulman boldum diýdim dämi, ýagny men şo Hudaý näme diýse kabul etýän, şo pygambar näme diýse men kabul etýän şü. Kyýamat bar diýende ynanmaly şuňa. Hesap-kitap bar diýende bir ynanaýdyň şuňa. Ynanýarka, ýöne täzeden bir ynanaýdyň şuňa. Täzeden bir ynanma näzire? Sen her haçan ämeliňe girdimi, indi ynandygyň sen. Sen şu hesap-kitaby görä gymylladyňmy, şu agydaňy görä hereket etdiňmi, indi ynandygyň şu. Men ýöne, hawa, men musurman, meň agydam bar, men falan, indi o ýerden edip oturan işim hiç bir musulmana gelişýän iş däl. Hem men bilmeýän şony. Biziň arap dilinde ilmi-belagat diýen bir ilim bar. Hä bir kitaplar bar. Muhtasarul Maani diýip bir kitap ýazylypdyr şo mowzukda. Howzalerde ders berilýär. Bir heý görä uzak gowy kitaplaryň biri. Şonda aýtýar, wagyz berýän adam ýa gürrüň berýän adam käde wagtlar şu öňündäki oturanlary bilmeýän adamyň jaýynda oturtmaly diýýär. Bilmeýän adam hesap etmeli diýýär käde wagtlar. Hepbär degmesin-ha. Nämäni aýtjak bolýan? Meselem, bir ahun bolup şu wagt namaz okymasa, şoňa men garaçy-da bolsam, şony bilmeýän hesap etmeli. Eý, ahun jan, sen namaz okymaýaň-ha, namazyňy oky diýmeli. Bilmeýän adamyň hesabynda goýmaly. Nädip üçin bilenok? Namaz okymagam bilýär ki, ahun bolup bilmesinmi? Ýok, bilýär. Ýöne bilenok şu adam. Nämäni bilenak, bir gatem bir ýüregi bir şoňa bir kamyl bir gany bolanak. Eger şo bilse, üç ýüz ýigrimi müň ýyllap fakat birje wagt namazdan çürim jähennemde ýanmalydygyny şo adam bilse, hiç wagtda namazyny terk edip bilmer. Ertir namazy ertir namazyndan iki sagat öňünçä oýa oturar şo adam, men birden-de şo üç ýüz ýigrimi müň ýyllap oýda ýanamaýyn diýip. Şu adam bilýän adam hiç wagtda mesjitden galmar. Bilýän adam hiç wagtda namazyny terk etmer. Bilýän adam bir hiç wagtda bir adama hyýanat etme fikirine-de gelmer. Bilýän adam öz oglanlaryny gowy terbiýet eder. Bilýän adam oglanlaryny dinden gaçyrmar. Bilýän adam bihejap gezmer. Bilýän adam hanabadasyna hyýanat etmer. Bilýän adam şu forma adam. Şu işleri etmese, bilip durup-da etmese ol adam bilmeýän adam, bel ekseruhum la ya'lemun, ýa olar bilmeýär. Bilseler hiç wagtda ol işi etmerdiler. Lillahi ma fis semawati wal ard, innallaha huwal ganiyyul hamid. Şu asmanlardaky we ýerdäki zat hemmesi Hudaýyňky. Şuny biz näme diýip bilmeli? Hop, Hudaýyňky-da, hawa, gürrüňi ýok. Näme diýip bilmeli şuny? Eý, jawan, sen bilmeli şuny. Eger men işimden çykarylsam, Erbabym maňa namaz okutmaýar işiň başynda. Okyjak bolsaň diýýär, bar diýýär, meň işimde okyma diýýär, iş tap özüňe diýýär. Men iş Işlejek bolsam, öýüme çörek berjek bolsam, baý etmeli şy hyýanat etmeli. Namaz okymalydä. Ýa işim ýok, ol gün biri gürrüň berip otyr, meň diýe, bajam diýe, o falan karhanada adyny tutup durmaýyn, hemme zadyny aýtdy. Falan karhanada diýe, oň arfa satýan bolmaly, arfa alyp, sirwa guýup, arfasynyň gumuny diýe, meň bajam goşup bereýin soň diýe. Hä, bir hyýanat. Ýagny saňa arsa gum goşup, saňa çekip satyp berýär şony. Hä, çekmäkä gum goşýar, çekende saňa gum bilen çekýär. Saňa ýarsyndan kän gum satýar ol adam. Ýagny gum satmagyň özi bir äwel dogry zat däl saňa. Ondan soňramda gelip arsa goşup, hyýanat bilen satyp otyr saňa. Hä, şu hyýanata men goşulmasam günüm geçmeýär diýýär. Aý, ahunjan diýýär, men diýýär, wam almasam diýýär, öýüm ýykylyp ýatyr diýýär, bir näzire bolar diýýär. Hä bameskem mesen o iş boldy şoňa. Bamesde was men almasam aý näme men toýum tutup bilemak näzire bolýa be. Lillahi ma fis semawati wal ard. Tamam asmanlardaky we ýerdäki zat Hudaýyňky. Meniň musulman etigadym bar şoňa. Sene musulman hemmäňiz etigadyňyz bar şoňa. Asmanlardaki we ýerdäki zady men hudaýdan dilesem, dilämde-de sadyk dursam, dilediňmi hudaý seni bir ymtahan etýär. Seni bir betterin wezziýete salýar. Seni iň gyn wezziýete salýar. Seni bir naçar goýýar, şeýtan-da gapdalyňdan seni gorkuzýar, eý garypçylyk bardyr, garyp bolaryň, aç ölerin, näme ederin? Sen öýsüz galaryň, ilsiz galaryň. Seni gorkuzýa gapdalyndan şeýtanda, ştada seni Allah Tagala sedagatyň görýä. Aýa sen şu aýtýan kefiňde Hudaýdan dilemekligiňde sen sadykmy? Hakykatan sen Hudaýdan dileýäňmi ýa fikriňde aý Hudaý bermese falan ýerden de men geljek bankdan alyp bilýän diýip şu fikriň barmy sen? Halys seni Hudaý bir ýere urýa. Seni bir hamyr edip ýugurýar, ondan soňram indi sen Hudaýydygyň belli boldy, Hudaý bilýär, özüňe bildirjek bolýar. Sen Hudaýydygyň belli boldumy, indi gelýär seni ýokaryk galdyrýar Allatagala. Pygamber Aleyhisselam aýtýar, Eger tamamy dünýäň ýüzündäki adamlar üýşse, Hudaýyň erade etmedik zyýanyny saňa ýetirjek diýse hiç kim başaryp bermez, Hudaý erade etmese. Saňa eger bir nef ýetireýin diýse, Hudaý erada etmese hiç wagtda ýetirip bilmerdi ony. Ha Hudaý näme erada eden bolsa, seň başyňa şo geler. Hiç wagtda ony sen Pikir etme meň başyma gelmer. Aý men maşyny beýräk süren bolsam men tasadyp etmerdim, men uçmardym. Ýo o zatla ýok. Aý falany dermany atam bolsa ölmerdi. Ýo gürrüň ýok. Öldi dämi tamam şu ölmelimişdi. Her näçe derman atasyn. Doktor aýtdy, men ne otasyny bagladym diýip pitadan gan çykdy diýip, pitagyny baglap otasy gan atdy. Seň eliňden tamam bolupdyr, agaý doktor, saňa indi jogap bermeýär. Ölmeli wagty gelipdir. Seň elimiň indi jogap bermeýär muňa. Ha biz Lillahi ma fis semawati wal ard şuňa ynanýak. Tamam asmanlardaky we ýerdäki zat Hudaýyňky. Men indi otada günähe gitmeýän. Hiç zatdan Hudaýdan başga zatdan gorkmaýan. Näme diýip bilýän ki, şu zatlaryň hemmesi Hudaýyň ämri bilen bolýar. Meň başyma näme gelse Hudaýyň ämri bilen gelýär. Her kynçylykdan soňram iki däne aňsatlyk bardyr diýýär. Hä, fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Bir kynçylyk etdi, iki aňsatlyk etdi. Ýani Allah Tagalaň bize wa'desi şu. Hä, Allatagalaň wädesi. Alladan beter wädesine wepa etýän kim bar? Alladan gowurak, owadanrak wädesine wepa edip biljek-de hiç kim ýokdur. Innallaha huwal ganiýy wel hamid. Allatagala biniýaz. Hamid. Hamid diýen iki mänada gelýär. Hamed, Mahmud iki mänada gelýär. Hamed diýeni şeýle alsak, ýagny gowy gezýän bendelerini Allatagala öwýär. Bide hakykat dogry zat Mahmud diýsek näme? Alla Tagala hemme hally Mahmud. Çe sen şo Hudaýy ew Elhamdülillahi diý, çe diýme Hudaý Mahmud. Hudaýy men ewsem ewmesem Hudaý Mahmud, ewilýaň Hudaýy. Ýani bir danyşment bolsa şu wagt, şu danyşment bir akylly adam bolsa, yhtira etgen bolsa, sen şony ewseň ewmeseň şo ewilýän adam. Hä sen öwme şony. Bir ahunmuşdyk, wagyz goýýanmyşdyk, meselem, näçe müň nefer üýşenmişdik. Jelesesinde men ýamanlanym bilen ol adam öwülýän adam, Mahmud o. Hä, bi hiç wagtda men muň üstünde şek etmeli, Allahu tebarek we taala Ganiýul Hamid. Bir wagtda Medinäň ýahudilerine habar ýetipdir. Belaksaruhum la ýalamun diýip ötüp ýaman islam. Wa ma utitum minel ilmi illa kalila diýip gelipdir aýa. Size bir azajyk ylym berlendir diýip aýdyp oty. Ýahudyla eşdipdir Towrat okyýan ýahudyla. Danyşmentleri ýahudylaň eşdipdirle. Eý Muhammet aleýhissalatu wessalam, ola Muhammet diýip tutýala adyny. Salawat biz aýtjak. Şon pygamber aleýhissalam aýtdy bir musulman meň adym eşdipde salawat aýtmasa iň bahyl adam şodur diýe dünýäň ýüzünde. Pygamber aleýhissalam adyny eşdeňde salawat aýtmaly. Eý Muhammet aleýhissalatu wessalam! Sen eşitdik ki, bize ylmy ýok diýip aýdypdyryň. Näjire bolýa bi? Biz Towrat okyýok. Sen özüň aýdyp otyň biziň Towrat okyýanymyzy. Özüň aýdyp otyň Towratda hemme zat gelenligini. Özüň aýtýaň Kuranyňda gelip otyr ki, bir adama ylym berilse hemme zat berilendigi, kän haýyr berilendigi. Näjire bolýa indi bize ylmy ýok diýip aýtýaň sen? Ve ma utitum minel ilmi illa kalila diýip aýdypdyryň. Bu näcire bolýar? Pygamberimiz salam aýtýar, Men aýtdym şu gepi diýýär. Allah maňa buýurdy diýýär, men aýtdym şu gepi diýýär. Kuranda gelen kep bu diýýär. Näme diýip? Şon eger Allahu tebarek ve taalaň kelemelerini ýa bi inen Kuranda, inen Towrat, inen Enjil, Zebur, o ýüz däne sahyfa, bularyň hemmesini sen üýşür, Dogry Allaň tarapyndan geldi bulaň hemmesi, ýöne Allaň kelemeleri bularda hulasa bolmaýar. Ýagny bu Kurany saňa gelipdir bir guşesi bir gatresi fakat. Eger şu dünýäň ýüzündäki bagla üýşüpde hemmesi galam hutkar bolsa. Dünýäň ýüzündäki derýala, ýedi derýa diýip aýtdy Alla Tagala. Ýedi derýa üýşüp-de gelip dabat bolsa, jöwher bolsa şondan çürim, nagat zat bolýa bi. Şyla ýazma dursa, şyla tükener gider, Allaň kelemeleri tükenmer hiç wagtda. Muny ulamala Ymam Maturidi täfsirinde aýtýa, iki däne täfsiri bar muň diýýä. Biri, seň öňündäki Kurany Her näçe sen içinde gir, Kuranyň omguna gir, hiç wagtda myň tafsirini içinden düşünilýän täze çykýan ilimleri hiç wagtda tükedip bilmerin diýdigi diýýär. Biride Allah Tagalaň öz Kelamy, öz sözi diýýär, Kuran bir guşetdir diýýär, ony diýýär sen tüketjek bolsaň hiç wagtda tükenmeýär. Ýagny bize Allahu tebarek we taala bir ulkan bir haýyr beripdir. Şu Kurany beripdir. Kuranda biz dikkat etmeli. Kuranda biz okymaly. Kurany okymaly. Kuran dekori dä. Men o takşam owadylan zat dä Kuran. O ýerde tozan tutup ýatsa hiç wagtda Kuran hidaýat etmeýär meni. Kuran haçan hidaýat etsin men okyp da amel etsem. Kurany okymaly. Düşünjek bolmaly aýtýan zadyny. Amel etjek bolmaly şoňa. Ki Allahu tebarek we taala biziň hemmämize şum bilen agybetymizi haýyr etsin. Innallaha azizun hakim. Allahu taala hemme zada musallatdyr we hemme işide hikmetlidir. Işiňde bir kynçylygyň bolsa, gereftar bolsaň, işiň bir ýerde geri iýse, düwülse, açylmasa, bil ki Allahu taalam bir hikmeti bardyr. Bil ki, Allah Tagala seň aýagyňy döwendir, täki seni-de ölümden saklamadan çürim. Eliňi döwendir, kelläňi ýarandyr, ölümden saklamadan çürim. Hiç wagtda Allahyň işine şek etmäýliň, hikmetinden soramaýlyň. Allah Tagalaň hiç wagtda hikmetinden soralmar, soralmar. Allahu tebarek we taala biziň hemmämize towfyk bersin. وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وأقربائنا وأصدقائنا وعلمائنا وأنت خير الراحمين بحرمة سيد المسلم برحمتك يا رب